Broliai Grimai. Vaikų ir namų pasakos. Pirmas tomas. Iš vokiečių kalbos vertė Adomas Druktenis. Vilnius, Alma Litera, 2008 metai. Įgarsino Virgilijus Kubilius. Karalaitis Varlė arba Geležinis Henrikas. Senais, senais laikais – kai dar pildydavosi visi žmonių norai, gyveno karalius. Visos jo dukterys buvo labai gražios, bet jauniausiai tokia graži, kad net saulė tiek jau visko regėjusi ir toji kiekvieną kartą stebėjosi, žvelgdama jai į veidą. Netoli karaliaus rūmų augo didelė tamsi gyrė, o toje girioje – po sena liepa buvo šulinys. Karštomis dienomis karalaitė nueidavo į gyrę ir ten sėdėdavo ant vėsaus šulinio rentinio, o kai nusibosdavo sėdėti, pasiimdavo aukso kamoliuką, mėtydavo į viršų ir gaudydavo. Tai buvo jos mėgstamiausias žaidimas. Bet kartą atsitiko, kad aukso kamolys neįkrito karalaitė į iškeltą rankutę, pralėkė pro šalį, puptelėjo ant žemės ir rieda tiesiai į vandenį. Karalaitė žiūri, akių nuo jo nenuleidžia, bet tas ridu ridu ir pradingo šulinyje. O šulinys buvo toks gilus, toks gilus, kad ir dugno nematyti. Karalaitė pravirko, verkė, verkė ir niekaip nusiraminti negalėjo. Kai ji taip raudojo ir aimanavo, staiga kažkas jai šūktelėjo. Kasgi tau, karalaitė, tu taip gailiai raudi, kad ir akmonė ištvertų nepagailėjęs. Karalaitė apsidairė. Iš kur čia tas balsas? Ogi žiūri, varlė, iškišusi iš vandens savo didelę šlykščią galvą. A, tai tu, Sena kvarklė, tarė ji. Verkiu, kad mano aukso kamuolys į šulinį įkrito. Neverk ir nusiramink, atsakė varlė. Aš galiu tau padėti, bet ką tu man duosi, jeigu aš ištrauksiu iš vandens tavo žaislą? Ko tik panorėsi, miela varlytė, atsakė karalaitė. Atiduosiu savo drabužius, savo perlus, brangakmenius ir net aukso karūną nuo galvos. Nereikia man nei tavo drabužių, nei perlų, nei brangakmenių. Nereikia nei aukso karūnos. Bet jeigu mane pamilsi, draugausi su manimi ir žaisi, leisi man sėdėti su tavimi prie vieno stalo, valgyti iš tavo aukso lėkštelės, gerti iš tavo taurelės, miegoti tavo lovelėje, Jei visą tai man prižadėsi, tada aš panersiu į vandenį ir ištrauksiu tau aukso kamolį. Gerai, gerai, tarė karalaitė. Padarysiu viską, ko panorėsi, tik sugražinki man aukso kamolį. Taip ji tik sakė, o širdie galvojo, ką čia ta kvaila varlė plepa. Lindi vandenį su kitomis tokiomis pat kvarksomis ir kvarksi. Užsimanėmat žmogaus draugė būti. Išgirdusi tokį pažadą, varlė tik niurkt panėrė galvą, nusileido į šulinio dugną, o po valandėlės vėl išniro iš vandens, apžiojusi aukso kamolį. Paskui priplaukė prie kranto ir numetė į žolę. Karalaitė be galo apsidžiaugė savo gražų į žaislą atgavusi, čiupo jį nuo žemės ir į kojas. Palauk, palauk, šaukė varlė, nepalik manęs, Aš negaliu taip greit bėgti kaip tu. Tačiau, kad ir kiek varlė šaukė, kad ir kiek kvaksėjo, karalaitė nieko ir girdėti nenorėjo, parbėgo namo ir netrukus visai užmiršo vargšę varlę, o toji turėjo grįžti atgal į savo šulinį. Kitą dieną susėdo karalaitė su karaliumi ir dvariškiais prie pietų stalo ir valgo iš savo aukso lėkštelės tik staiga girdi šlept, šlept, šlept, šlept. Atšlepsi kas marmuro laiptais. Užlepečkeno į viršų, pasibeldė į duris ir sušuko. Jaunoji karalaitė, atidaryk man. Karalaitė nubėgo pažiūrėti, kas ten galėtų būti. Atidaro duris, ogi žiūri, už durų varlė betupinti. Greitai trinkt užtrenkia duris – vėl atsisėdo prie stalo ir taip baugu, taip baisu jai pasidarė. Karalius pastebėjo, kaip daužosi krūtinėje jo širdis ir paklausė, ko taip išsigandai, dukrelė, gal už durų stovi koks milžinas ir taikosi tave pagrobti? Ak, ne, atsakė karalaitė, ne milžinas, o bjauri varlė. O ko ta varlė iš tavęs nori? Ak, tėveli, kai vakar aš sėdėjau girioje prie šulinio ir žaidžiau, įkrito į vandenį mano aukso kamolys. Aš labai gailiai verkiau ir varlėjai man iš vandens ištraukė, o kad ji taip prisispyrusi reikalavo, tai aš prižadėjau priimti ją į draugės, bet nepamaniau, kad ji išsiropš iš savo šulinio. O dabar štai tupi prie durų ir prašosi įleidžiama. Tuo tarpu varlė antrąkart pasibeldė į duris ir sušuko. Jaunoji karalaitė, duris atidaryk man, nejau tu neatsimeni, ką vakar prižadėjai prie šulinio vėsaus. Jaunoji karalaitė, duris atidaryk man. Tada karalius ir sako, ką prižadėjai, tą reikia ištesėti. Eik ir atidaryk duris. Karalaitė nuėjo ir atidarė. Varlė tik strykt ir jau kambarį. Nušokavo paskui karalaitę prie jos krėslo ir sako, pakelk mane, noriu šalia tavęs. Iš pradžių karalaitė dar nesiryžo, bet galų gale karaliaus paliepta pakėlė. Atsidūrusi krėslę, varlė užsimanė ant stalo, o ten patupdyta tarė, dabar pristumk man arčiau savo aukso lėkštelę – kad galėtume abi drauge valgyti. Nėra karalaitai kas daryti, pristūmė lėkštelę, bet taip nenorom, taip nenorom. Varlė skaniai šveitė, o karalaitė ir kasnio nuryti negalėjo. Galop varlė tarė, prisivalgiau ir suėmė nuovargis. Nunešk mane į savo kambarėlį ir pataisyk šilkų patalėlį. Eisim gulti. Karalaitė į ašaras. Baisu jai šaltos varlės. Bijo prie jos net prisiliesti, o čia toji dar taikosi gulti į jos gražią švarę lovelę. Bet karalius supyko ir sako, kas tau padėjo, kai bėdoje buvai? Su tuo nevalia paskui nesiskaityti. Tada karalaitė paėmė dviem pirštais varlę, nunešė į savo kambarėlį ir patupdė į kampą bet kai atsigulė, varlė atrepliojo prie lovos ir sako, pavargau, aš taip pat, kaip ir tu noriu miego, įkelk mane į savo lovelę, jei ne, pasakysiu tavo tėvui. Karalaitai pašoko pyktis, stvėrė į varlę ir kad tekš iš visų jėgų į sieną. Na dabar apsiraminsi bjaurybę. Bet kai varlė nukrito ant žemės, buvo jau nebe varlė, o karalaitis gražiomis maloniomis akimis. Tėvo valia jis tapo jos mielų draugu ir vyru. Dabar jis apsakė, kad buvęs piktos raganos užkerėtas ir niekas kitas negalėjęs jo iš šulnio išvaduoti, tik ji viena, ir kad rytoj jie kartu išvažiuosia į jo karalystę. Tada jie nuėjo miegoti, o kitą rytą, kai saulė pažadino, atvažiavo karieta, pakinkyta aštuonetų baltų žirgų. Tie žirgai buvo su baltomis tručio plunksnomis ant galvos, su aukso aptaisytais pakinktais, o už pakalį stovėjo karalaičio tarnas. Ištikimasis Henrikas. Kai piktoji ragana pavertė karalaitį į varlę, ištikimasis Henrikas taip nusiminė, kad apkaldino savo širdį trim geležiniais lankais, kad ji neplyštų iš skausmo ir liūdėsio. Dabar karieta turėjo parvežti jaunąjį karalių į jo karalystę. Ištikimasis Henrikas įsodino jaunuosius į karietą, o pats vėl atsistojo už pakalį ir negalėjo atsidžiaugti, kad jo ponas išsivadavo iš piktų burtų. Galiuką pavažiavus, karlaitis išgirdo, kaip už pakalį kažkas triokštelėjo – lyg būtų kas lūžę. Jis atsigrėžė ir sušuko. Henrikai, lūžta mūsų karieta. Ne, ponė, karieta niekuo dėta. Tai truko man lankas nuo širdies, suspaustos skausmo nevilties, kai jūs užkeiktas šulinį lindėjot ir žmogumi atvirsti negalėjot. Dar ir dar kartą važiuojant triokštelėjo – ir karalaičiai vis rodėsi, kad lūšta karieta, o čia tik lankai ištikimajam Henrikui nuo širdies trukinėjo, nes jo ponas jau buvo atkerėtas ir laimingas.